Kâlallahu Teala Bismillahirrahmanirrahim Velillahil esmaul husna fed'uhu biha Sadakallahul azim Ve kâle nebiyyuna Muhammedunil Mustafa İnne lillahi tis'aten ve tis'in esmen men ahsaha dehelel cenneh Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl evkemâ kâl Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahüllezî la ilahe illahu celle celaluhu. Er-Rahmanu Celle Celaluhu, Er-Rahimu Celle Celaluhu, El-Melikü Celle Celaluhu, El-Kuddüsü Celle Celaluhu. Esselamu Celle Celaluhu, El-Mü'minu Celle Celaluhu, El-Müheyminu Celle Celaluhu, El-Azizü Celle Celaluhu, El-Cebbaru Celle Celaluhu, El-Mütekebbiru Celle Celaluhu, El-Haliku Celle Celaluhu, El-Bari'u Celle Celaluhu, El-Musavviru Celle Celaluhu, الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله El Mücibu Celle Celaluh, El Vasi'u Celle Celaluh, El Hakimu Celle Celaluh, El Vedudu Celle Celaluh, El Mecidu Celle Celaluh, El Baisu Celle Celaluh, El Şehidu Celle Celaluh, El Hakku Celle Celaluh, El Vekilu Celle Celaluh, El Kaviyyü Celle Celaluh, El Metinu Celle Celaluh, El Veliyü Celle Celaluh, Elhamidu Celle Celaluh, El-Muhsi Celle Celaluh, El-Mübde'u Celle Celaluh, El-Mu'idu Celle Celaluh, El-Muhyi Celle Celaluh, El-Mümitu Celle Celaluh, El-Hayyu Celle Celaluh, El-Kayyumu Celle Celaluh, El-Vacidu Celle Celaluh, El-Macidu Celle Celaluh, El-Vahidu Celle Celaluh, El-Ahadu Celle Celaluh, El samedu Celle Celaluh, El-Kadiru Celle Celaluh, El-Muktedir Celle Celaluh, المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنعم جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله Malikül mülki celle celaluh zül celali vel ikrami celle celaluh El Rabbu Celle Celaluhu El Muksitu Celle Celaluhu El Cami'u Celle Celaluhu El Ganiyyu Celle Celaluhu El Mughni Celle Celaluhu El Mu'ti Celle Celaluhu El Mani'u Celle Celaluhu El Darru Celle Celaluhu El Nafi'u Celle Celaluhu en nuru celle celaluh el hadi celle celaluh el bedi'u celle celaluh el baki celle celaluh el varisu celle celaluh el reşidu celle celaluh es saburu celle celaluh es sadıku celle celaluh es Settar celle celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruh ya men tekaddeset anil eşbahi ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatuh ve ya men dellet ala vahdaniyetihi ayatuh ve şehidet bi rububiyetihi masnuatuh vahidul la min kille ve vacibül vücudu la min ille ya men huve bil birri maruf ve bil ihsanı mevsuf marufun bila gaye ve mevsufun bila nihaye evvelun kadimun bilettida ve ahirun kerimun rahimun mukimun bilentiha vese'a külle şeyin rahmeten ve ilma ve gafere zünubel müznibine vel asine keremen ve lütfen ve hilma ya halim ya men leyse kemislihi şey'ül ve huve semi'ül basir اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا من المعاصي Verzukna amalen saliheten zakiyeten terda biha anna bi rahmetike ya erhamer rahimin tevekkelna aleyke ente hasbuna ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir gufraneke rabbena ve ileykel masir